Tayo pong lahat ay tumayo, basahin ko po sa inyo yung verse 1 up to verse 8. Follow me with your eyes. Second Peter chapter 1. Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who have received a faith of the same kind as ours, by the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord, seeing that His divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness, through the true knowledge of Him who called us by His own glory and excellence. For by this He has granted to us His precious and magnificent promises, so that By them you may become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust. Now, for this very reason, also applying all diligence in your faith, supply moral excellence, and in your moral excellence, knowledge, and in your knowledge, self control, and in your self control, perseverance, and in your perseverance, godliness and in your godliness, brotherly kindness, and in your brotherly kindness, love. For if these qualities are yours and are increasing, they render you neither useless nor unfruitful in the true knowledge of our Lord Jesus Christ. Tayo po'y manalangin. Aming Amang banal, aming dakilang Diyos, lubos po ang aming pasalamat pagkat muli nyo kami bigyan ng pagkakataon, buksan ang banal na kasulatan at mag-aral upang kami po ay pakainin ninyo sa aming spiritual na buhay. Kay Panginoon ang manguna sa aming pag-aaralan, pagpapatuloy po na, namin ang topic po namin about faith na tinuturo ni Peter. Nawag yung Banal Espiritu siya magbigay sa amin ng pangunawa at kay Panginoon may taas sa aming kalagitnaan. Ito pong aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po'y maaari na pong magsipo. Last Sunday ay tinalakay po natin eh, yung title po ng 2 Peter ay Remem Reminders or re Reminders from Simon Peter. Pagkat itong huling aklat niya yung 2 Peter ay more reminders to all Christians noong kanyang panahon. At ganyan po sa ating panahon ngayon. At tinalagay po natin yung unang reminder ni, Bob, ni Peter, remember, remember your faith. Remember your faith. Bakit po? Pagka nung panahon ni Peter, napakaraming panampalatayang mali. Hindi lahat ng panampalataya ay totoo. Kaya pinakita ni Peter kung ano yung totoong panampalataya at pinalalahanan sila kung anong klaseng panampalataya ang kanilang tinanggap mula sa ating dakilang Diyos. Yung source ng ating panampalataya, no other than our God. Pero kung ang panampalataya ng tao hindi mula sa Diyos, yun po'y delikado. Delikado po panampalataya yun. Pagkat ang panampalataya ng tao ay nadungisan ng kasalanan, naging corrupt yung panampalataya ng tao. Pero yung panampalatayang binigay sa atin ng Diyos, ang unang pinag- pinag-usapan natin ay precious, pure, ano pa, perfect, protected faith, powerful faith, promised faith, may kasamang pangako, eternal life. Alam nyo, it, it, it isa sa mga pagkakaiba natin sa ibang grupo. Lalo yung mga mali ang panampalataya. Pag tinanong sila, ano nangyari sa buhay mo nung pumasok ka sa reliyon na yan? Sasabihin na nagbago buhay nila. Gumanda yung kalang buhay. Naging seryoso sila sa sa pag-aaral, pakikinig ng salita, sabi nila, ng kalang leader. Pero pag tinanong yung kanilang kaligtasan, ngayon ay eh, sigurado ka na sa yung kaligtasan, napapunta ka na sa langit. Sasabihin nila, hindi pa. Hindi pa. Walang nakakaalam yan, Diyos lang. Hindi mo malalaman yan ako ito'y pupunta sa langit. Sayang naman yung pagbabago mo. Sayang naman yung natulang mo. Kung yung panampalataya mo ay walang kalakip na pangakong eternal life. Yan ang pagkakaiba natin sa mga kulto pag tinanong nyo sila, wala silang eternal life. Pagkat yung pananampalatayang meron sila, hindi galing sa Diyos, kundi galing sa kailang grupo na tinuro ng kailang mga leaders na mali. Kahit ang kailang pangalan ay The Kingdom of the Lord Jesus Christ, galing kay Kibuloy, pag tinanong yung grupo nito, hindi rin sila papunta sa langit. Katulad ng pins pinsan ko na binanggit ko sa inyo dati, dati dating ano siya, dating daan. Bum, nagbago ang buhay niya. Tinanong ko, insan, papunta ka na sa langit. Hindi pa. Nakakalungkot. Tanungin niyo yung Jehovah Witnesses, hindi rin. Tandaan po natin, ang tunay na panampalataya, may kalakip na pangako at ang pangako niya ay buhay na walang hanggan. Hindi lang buhay na walang hanggan, pagbabago ng buhay divine nature. Pagkat yung ating panampalatay powerful, we have the Lord Jesus Christ. We can do all things through Christ who give us strength. Then partaking faith, ano natin naranasan? Divine nature. Yung life of God na i-share niya sa atin. Kaya meron tayong eternal life. Yan yung life of God. Kaya katulad sinabi ko sa inyo, hindi pa kayo nagpapasalamat na tayo basura, makasalanan. Then, bigyan niya ng eternal life, quality of life. Pag sinabi, sinabi natin quality of life, talagang magbabago yung buhay mo. Eh. Ikaw na mismo magtataka, bakit nagbabago buhay mo? Eh? Pero huwag ka, ka magtaka kasi yung panampalataya mo from God. Ngayon po rin, tatalakayan yung progressive faith. Progressive faith. Maraming panampalatayang hindi lumalago. Pag ang panampalatayang hindi lumalago, hindi yun mula sa Diyos. Kung ang panampalataya mo, bumababaw yung commitment mo to serve God, at yung tiwala mo sa Diyos ay bumababa, bumababa rin tiwala mo sa salita ng Diyos, yung faith na meron ka, sisiguraduhin ko sa iyo, not from God. Kasi yung faith na pinag-usapan natin, sabi ni Pablo, ni Pedro, progressive faith. Sa verse 5 up to verse 9, For this very reason, make every effort to supplement your faith with what? Virtue. Sa ibang translation, add to your faith virtue. Ito pong building na ito ay, alam natin ito ay by faith. Hindi man tayo mayamang members, lahat tayo nagtitiwala lang sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nung tayo binigyan ng Panginoon, kalahati lang ito, by faith. Nagbayad tayo, hanggang nahulugan natin ng tama, na sa atin ito. Then, another by faith naman, nagdagan tayo ng Panginoon ng kalahati pa, kaya nabuo ito. At ngayon ay dinagdagan naman ng Panginoon, tinaas naman yung building natin. Yun ang ibig sabihin ng faith. nag improve siya. Na-upgrade siya. Lumalago siya. Hindi siya pababa, kundi pataas. Nadadagdagan siya. nag improve yung Christian life mo. Tingnan niyo sabi ni Pablo di, ni Pedro, For this very reason, make every effort to supplement to your faith, your faith with virtue. Sa ibang translation, binasa na moral excellence. Ito yung meron kang attitude na maging hero. Tumulong. Mamuhay ng tama. Sarapan ng tao at sarapan ng Diyos. Iniingatan mo yung testimony mo bilang Krisyano. Hindi mo iniisip yung sarili mo, kundi yung kapwa mo moral excellence, virtue. Gusto mong isakripisyo yung buhay mo para sa iba. Yan yung mangyayari sa buhay mo. Lumalago. Pagdating sa gawain ng Panginoon, nakakalimutan mo sarili mo. Naalala mo yung mga kapatiran. Kailangan nila ito. Bibigyan mo sila ng oras, time, para tulungan sila. Yan yung virtue na dapat natin i-add Tandaan po natin, kaya ba natin yan? Yes! Kasi meron tayong powerful faith, meron tayong divine nature from God. Kaya sabi ni Pedro dito, for this very reason, make every effort. Yan po yung utos sa lahat ng Krisyano. Di ba? Make every effort. Kung merong crush na dalaga, at wala kang effort para puntahan siya, para ligawan siya, ihinto mo na lang. Hanggang pangarap na lang yon. Wala kang effort eh. Hindi mo siya pinupuntahan eh. Hindi ka gumagawa ng parang kung ano ibibigay mo sa kanya eh. Di ba? Sigurado yung mga may asawa dito, may effort sila eh. Add to your faith virtue. Make every effort. Yung hindi ko mag-apply ka ng trabaho, minsan may mga tao talaga na sinusulatan sila, pinapareport sila, hindi na nga sila pinapa-interview. Pero mag-report ka na dito sa sobrang galing ba? Pero hindi lahat ng nakatapos ay ganyan. Kailangan mo ng effort, puntahan yung kumpanya yon, bigay mo lahat ng qualification nila, yung mga requirements na hinahanap nila, mag-apply ka, kailangan gumastos, magtyaga, Make every effort. Add to your faith virtue. Kasalanan ba sa isang Kristiyanong hindi lumago? Kasalanan. Kasalanan ba sa isang Kristiyanong hindi maging active? Kasalanan. Kasi we are commanded to make every effort. Kasalanan ba maging tamad na Kristiyano? Kasalanan. We are commanded by God kaya yung panampalataya natin, magtataka ka. Grabe yung panampalataya binigay sa atin ng Panginoon. Hindi lang siya perfect, hindi lang siya pure, hindi lang siya precious. Promise faith, partaking faith, etong verse 5, progressive faith. Ay sigurado yung relationship ng mag-asawa, pag hindi yan lumalago, away yan. Pero kung lumalago kayo sa inyong relationship, taon-taon nag-improve yung relationship ninyo, naging masaya kayo. Nakikilala mo na yung isa't isa. Pag magkasintahan kayo, hindi pa kayo magkakilala niyan. 10% lang yan. Yung 90% pag pinakasalan mo na yung partner mo, yung yung sa kasintahan mo. Tanungin yung mga couples, 10%, wow, magaling lang. Nung kinasal sila, ay, ito pala. <laughs> Nabigla sila. Meron pa palang 90% na hindi pa pala talaga nila kilala yung kailang partner. Di ba? Kaya pag kayo naghiwalay bilang magkasintahan, hindi kasalanan. Eh. Pero kayo mag-asawa na, pag naghiwalay kayo, kasalanan. Kasi kasal kayo. Eh. Di ba? Kaya bago kayo magpakasal, siguraduhin ninyo 100% na magkakilala kayo. Pero malalaman mo lang pagkasal kasal kayo. At katulad ko rin sinasabi, katulad sinasabi ko, hindi mo malalaman ang, ang taong ito ay kalooban ng Diyos. Siya talagang kalooban ng Diyos sa iyo. Malalaman mo yan pag sinabi mo, I do. At pag kayo kasal na. Hanggang di kayo kasal, hindi pa rin siya masisiguradong kalooban ng Diyos. Di ba nila? Make every effort. Ganyan gagawin nila. Make every effort. Kung mahal nila to, babantay nila, mamahalin nila. Gagawa sila ng paraan para matupad nila yung kailang pangarap sa kanilang minamahal. Ganyan sa ating Panginoon. Kung mahal natin ang Panginoon, ang kanyang gawain, ang ating buhay krisyano, yung ating testimony, yung pangalan ng Diyos, make every effort, supplement add to your faith virtue, and virtue with what? knowledge. Ano itong knowledge na ito? Huwag mo ilalayo yung Biblia, yung moral excellence, yung virtue, malalaman mo lang yan base sa salita ng Diyos. Pagkat maraming kabutihan ngayon, hindi base sa salita ng Diyos. Masarap lang pakinggan, almost right, almost true, pero hindi. Minsan half-truth, delikado rin yun. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Half-truth lang yun. Pagdating sa kaligtasan, wala tayong gawa. Lahat yun ay awa ng Diyos. Pero bilang Krisyano, kailangan mong gumawa because you are commanded by God. At magagawa mo yun kasi meron kang panampalatayang mula sa ating Panginoon. Nakuha niyo mga kapatid? Kaya hindi natin pwede sabihin Mahirap mamuhay bilang Kristiyano. Mahirap kasi hindi ka sumusunod. Walang mahirap sa mga sumusunod. Walang mahirap sa mga hindi tamad. Walang mahirap sa masisipag. Mahirap kasi sa mga tamad at sa mga hindi sumusunod. Utusan mo hindi sumusunod, mahirap talaga sa, sa kanila hindi sumunod. Utusan mo yung tamad, mahirap talaga sa kanila sumunod. Pero yung mga tao masipag at masunurin, utusan mo sila. Wala kang maririnig na reklamo. Hindi mo maririnig yung, teka muna, wait lang, mamaya. Maririnig mo sa kanila, yes ma, yes pa. Kasi nga yung faith mo, ibang klase na eh. Yung faith mo from God, not from the world. Pero kung yung panampalataya mo from the world, ay talagang di ka magbabago. Mahihirapan ka. Kaya salamat sa Diyos yung panampalataya binigay sa atin, it is a gift of God. Sabi nga sa Ephesians chapter 2 verse 8, di ba? For by grace are you saved through faith. It is a gift of God. Ano yung gift doon? Yung salvation, your, your faith is a gift of God, not of works. Lest anyone should boast. Ganyan din po. Wala tayong pagmamalaki sa Panginoon dahil kaya ako nagawa niya, masipag ako. Kaya ako nagawa niya dahil mabait ako. Delikado rin yun eh. Kaya mo nagawa yun dahil tinulungan ka ng Panginoon. Salamat, Panginoon. Nagawa ko to sa lakas ninyo. Hindi na, oh, galing ko, no? Ang sipag ko, hindi. Eh. Kaya ka naging masipag dahil sa Panginoon. Wala kayong pagmamalaki. I can do all things through Christ. Kung wala ako, wala kang magagawa. Mas magandang wala ka na. Marami pa rin kami magagawa kasama namin ang Panginoon. Di ba? Mas delikado yun eh. Kung wala ako dyan sa grupo niyan, wala mangyayari sa grupo mo. Mas magandang wala ka na. Mas maraming mangyayari sa grupo namin kasi kasama namin ang Panginoon. At magagawa namin to sa lakas ng Panginoon pagkat binigyan kami tunay na panampalataya. Add to your ver- your faith, virtue and virtue with knowledge. Importante yung Biblia. Importante magbasa ka ng Biblia. Subukan mong gumawa sa isang araw na hindi ka na nakakain. Wala kang breakfast, wala kang lunch, wala kang dinner. Subukan mo magtrabaho. Gayun din ang ating spiritual life. Maraming nagtatrabaho sa gawa ng Panginoon. Ayaw namang kumain ng salita ng Diyos. Kaya iba na burn kaya iba sumusuko, iba umaangal na. Kasi nga, gutom yung kalang spiritual life. Importante yan, spiritual food. Diba? Pag-alala sa spiritual journey, Spiritual food natin yan eh. Huwag mong umpisahan. Maliban na kung meron kang naka-stack na na verse of Bible, talagang minsan emergency, hindi ka nakaka-open, pero nire-recall mo yung mga natutunan mo, yung message sa church, o yung mga nabasa mo dati, okay lang yon Pero kung pin pinapractice mo lagi na hindi na magbasa ng Biblia, dating ang panahon, susuko ka. Kasi yung faith mo, lumalakas yan because of the Word of God, yung mga nababasa mo sa Kanya. Di ba? Nababasa mo mula sa kanyang salita. Kaya nga iba magkasintahan, nagtatampuan kasi wala silang text na natatanggap. Walang call. Nakakapanghinap. Pero pag nakabasa sila ng text, wow, lumalakas sila eh. Pero mas, mas, mas mapapalakas ka pag binasa mo yung text mula sa Bible. Add to your virtue, ano, knowledge. Verse 9, verse 6, Verse 6. And knowledge with self-control. Hindi lang salita ng Diyos ang nagpapalakas sa ating panampalataya. Yung salita ng Diyos, dagdagan natin ng self-control. Hindi po kasalanan magalit kung ang galit mo sa kasalanan. Be angry and sin not. Okay? Huwag mo nang hintayin bumaba pa yung araw ng yung galit. I-settle mo agad. Ano ibig sabihin? Si Jesus Christ nagalit siya sa kasalanan. Ginulot, pinalas niya yung mga nagtitinda sa temple. Nagalit siya kasi kasalanan eh. Dinudungisan nila yung temple ng Panginoon. Ito naman ay self-control. Kahit may galit ka, kontrolado pa rin yung galit mo naroon pa rin yung pag-ibig mo sa taong pinapagalitan mo. At malaki pa rin yung chance na nakikita mo sa kanya balang araw yung taong ito'y magbabago. Pero kung ang galit na ito na nanatili pa rin sa'yo, hindi mo na makontrol yung sarili mo, lumipas na isang ilang taon, ilang buwan, naroon pa rin yung galit mo, talagang hindi mo makontrol, talagang sinira mo sa ng na, o binuhos mo yung galit sa kanya, wala control, delikado yun. Delikado yun. Kaya nga sa boxing may referee. Para may control. Kahit sa basketball may referee. Para may control. Ayun ang, yun ang ano, nais ng Panginoon. Yung faith natin may control yun. Ito yung control nito kahit sa lahat ng area ng buhay natin, aspeto ng buhay natin sa pagkain, sa temptation, sa umpang sa gawain. May control pa rin. Alam mo, kahit sa pagkain, lahat may self-control. Eh. Kaya may tinatawag na gluttony nila eh. Mayroon kumain sa oil eh, hirap. Tama na yung once a year <laughs> o ano, ah, mahirap. Mas maganda pa rin yung tamang kain lang pero patuloy. Eh, minsan may handaan. Okay lang. Pero minsan, tandaan natin ang pagkain nagbibigay sa'yo ng kalusugan. Pero pagkain din pumapatay din sa ating kalusugan. Ingat lang tayo, kailangan may control. Hindi yung pagkain na magpo-control sa atin, tayo magpo-control sa pagkain. Pati yung body natin, hindi tayo mag, hindi yung body ang magpo-control sa atin, tayo magpo-control sa ating body. Bigyan ko isang sample ha, ah, sir. 1 Corinthians chapter 9. First Corinthians chapter 9. Last two verses. Ito si Pablo. Si Pablo. Kaya yung mga atleta, alam nila yung self-control eh. Pag meron kanyan, yan, naroon yung discipline sa iyong sarili. Verse 26 to 27, Therefore I run in such a way as not without aim. I box in such a way as not beating the air. But I discipline my body and make it my slave. Napansin nyo? Hindi yung body ang magiging master niya, siya ang magkocontrol ng kanyang body. Dapat yung body ang susunod sa kanya. Hindi lahat ng makita mo pagkain. Hindi lahat ng makita mo para sa iyo. Hindi lahat ng gadgets ay kailangan mo. Kailangan may control ka. Ang Wi-Fi ay binigay sa atin, hindi ibig sabihin 24 oras naka-Wi-Fi ka. May time limit din yan. Pagkat di mo na alam, wala ka na palang time para magbasa ng Biblia. Yung Facebook, binigay sa atin yan, hindi para 24 oras na sa Facebook tayo. May control. Sabi nga ng iba, think before you click. May control. Hindi lahat ng gusto mong sabihin, naggalit, ibibigay mo sa Facebook. May control pa rin. Alam mo kung kailan ibibigay yan, kanino ibibigay yan, at saan mo ibibigay yan. Hindi mo dadaan doon. May control pa rin. But I discipline my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified. Iniingatan niya pa rin yung kanyang testimony. Okay? Let's go back to our passage. Verse 6, ano ba dyan? Steadfastness, self-control, add to your faith, not only virtue, knowledge, self-control, steadfastness, patience, perseverance. Naroon yung control mo, naroon yung pas- pagiging pasensyoso mo rin. Perseverance or steadfastness. Naroon yung katatagan mo bilang sa panampalataya mo. Hindi ka matinag. Kahit ano sabihin nila na masasakit, hindi ka natitinag. Hindi ka sumusuko. Kayang magtiis kahit pagsabihan ka na hindi maganda. Pagkat alam mo yung sarili mo, hindi yan sa'yo. I am crucified with Christ, and nevertheless I live. Yet not I, but Christ. Yan yung panampalataya mo eh. Kaya mong tanggapin. Minsan yung mga masakit na salita. Minsan yung mga sinasabi nila na hindi tama. Pero pag tama, naroon yung pagtanggap mo. Kaya nga yung quotation na isa sa mga paboritong quotation eh. The important thing in life is not the circumstances around you, but your attitude with you. Pag natinag yung attitude na yon, hindi matatag. Apektado ka na sa mga nangyayari. Di ba? Naway, bilang Kristiyano, tapos na yung election. May napili na po, huwag nyo na ipilit yung gusto ninyo. Tanggapin na po natin siya bilang Pangulo. Kasi marami pang Krisyano ay pa rin tanggapin eh. Oo. Naroon pa rin naman ating panalangin, hindi siya perfect. Pero we are commanded by God to, sub to submit. To submit to our government. Yes, minsan masakit talaga pakinggan yung kanyang panalita. Eh, talagang sabi ng isang tao, he is not a good speaker. He is an action man. Kaya bilang speaker, huwag kang umasa na magaling, magaling siya magsalita. Tanggapin lang natin yun. Sabi ni, kahit si Peter nagsabi yun eh. Tingnan niyo sa 1 Peter chapter 2. Sa 1 Peter chapter 2, ito po sabi ni Pedro sa verse 13 to 14, sabi, Submit yourselves for the Lord's sake to every human institution. Kasama na yung ating bansa. Whether to a king as the one in authority or to governors as sent by him for the punishment of evildoers. Kaya huwag tayong magtaka kung galit siya sa kasalanan. Galit siya sa mga masama. Yun isa sa mga dahilan kung bakit sila nilagay dyan ng Panginoon. For the punishment of evil doers. Kung gumagawa siya ng mali, pananagutan niya sa Panginoon. And the praise of those who do right. Sa verse 15, For such is the will of Aral. Pag pinag-aralan si Pedro, yung second letter niya, hinihintay niya na lang yung kamatayan niya. At yung leader noon, mas grabe sa leader natin ngayon. Kung matapang ang leader natin ngayon, mas matapang yung leader ni Pedro noon. Ang pinapatay niya, mga Krisyano. Pagkat naniniwala sila, yung mga Krisyano, mali ang katuruan, mali yung panampalataya. Kaya si Pedro, nung kanyang kamatayan, crucifixion, upside down. Tatalakayan natin pag dumako tayo sa verse 19. Sa verse 6 again, again nakalagay diyan, steadfastness with what? Godliness. Ibig sabihin niyan, naroon yung respeto mo, katapatan mo, pagsunod mo sa ating Diyos. Yan ang ibig sabihin ng godliness. Yan ay buhay natin para sa Diyos. Naroon yung ating paggalang sa Kanya, pagiging matapat natin sa Kanya, at pagsunod natin sa Kanya. Yan ang ibig sabihin ng godliness. Yan yung panampalataya natin. Namumuhay tayo na may respeto sa Diyos. Sabi ng isang Krisyano, isa sa mga problema ng mga churches ngayon, wala ng respeto sa Diyos. Pagkat yung kanila mga churches, ginawang showtime, ginawang itbulaga, ginawang concert na magulo, wala nang respeto sa Diyos. Dapat hindi church yung kanilang tinayo. Dapat concert hall. Dapat katulad ng wawawi. O, tapos na wala na yata yun, no? Alam ano ba tayo tuloy yun? Itbulaga o Showtime. Hindi ganyan ang church. Kaya nasabi ng isang krisyano, wala ng respeto ang mga kabataan. Wala ng respeto ang mga krisyano daw ngayon. Ewan kong krisyano yun. Kasi pagkat pag ikay tunay na krisyano at tama yung panampalataya mo, sa tuwing pupunta ka sa gawain ng Panginoon, naroon yung respeto mo. Naroon yung pagpapakumbaba mo sa harapan ng Diyos na wala kang magagawa pag wala ang Diyos. Naroon yung katapatan mo sa Kanya at hindi katapatan sa mundo, kundi katapatan sa Panginoon. Naroon yung pagsunod mo sa Kanyang kalooban. Hindi yung kalooban mo masusunod, kundi kalooban ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng godliness. Yun ang panampalatayang binigay sa'yo ng Panginoon. Make effort add to your faith godliness. Then, sa verse 17, Godliness with brotherly affection. Hindi niya pwedeng paghiwalay yung mga bagay na ito. Naroon yung pagmamahal mo sa Diyos, naroon din yung pagmamahal mo sa iyong mga kapatiran. Brotherly affection. Nagkakaroon ka ng burden pag may problema yung kapatid mo. Gumagawa ka ng paraan para matulungan mo yung kapatid mo. Iniisip mo lagi yung kapatid mo hindi na yung sarili mo. Yan ang ibig sabihin ng brotherly affection. Kaya pag nagtawag ang church para tulong-tulong, pag hindi ka naman, walang, wala namang gagawin, naroon yung puso mo para tumulong. Kasi brotherly affection. Hindi mo, tinatabi mo agad yung sarili mo, yung kapakanan ng sarili mo, iniisip yung kapakanan ng yung kap, kapwa kapatid. Yan ang ibig sabihin ng brotherly affection. Ano man ang kanyang kalagayan, matas man siya sa posi- matas man yung position niya o mababa man, naroon yung pagmamahal mo sa kanya. Then brotherly affection with love. Ito yung love. Lumalago yung pag-ibig mo, naging katulad na ng Panginoon. Alam mo na ibig sabihin ng sacrifice. Yan yung faith natin. Add to your faith, virtue, then knowledge, then, ano pa, self-control, steadfastness or perseverance, then godliness, brotherly affection, then love. Ito yung 1 Corinthians chapter 13. Ito yung pag-ibig na inutos sa atin ng Panginoon. Love one another. Maaaring itatanong nyo, bakit baliktad? Bakit sa Galatians chapter 5, nauna yung the fruit of the Spirit, love. Tapos, halos pareho lang yan. Depende lang sa pananaw. Alam niyo yung ubas, kumpol yan, di ba? Pag tinignan mo yung ubas, pag ganyan, yan ang tingin ni, ni Pedro eh. Pag ganyan yung ganyan tangkay eh. Ito yung ubas eh. Triangle eh. Pababa. Pero yung kay Pablo naman pataas, nauna yung pag-ibig, then pababa. Pero the same lang yan. Kaya ibig sabihin yung tinuturo ni Pedro at ni Pablo pareho. Yun ang bunga ng panampalataya natin. Yun ang bunga ng Espiritu dapat makita sa atin. Anong klaseng panampalataya po tayo mga kapatid? Naway katulad ng panampalataya binabanggit ni Pedro. Okay? Naalala niyo mga disciples? Labing dalawa, di ba? Pero yung isa sa kanila, may panampalataya rin. Pero yung panampalataya niya, walang perseverance, walang loyalty. Sino yun? Si Judas. Pero yung labing isa, nanatili sila. Kahit may pagkukulang sila, nagkakamali sila, pero nanatili sila. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, Abide in me. Abide in my word. Abide in my love. You can do nothing without me. Totoo po yun. Wala tayong magagawa pag wala ang Panginoon. Huwag natin sabihin, ang lakas ng panampalataya ko, hindi. Wala kang panampalataya, binigyan ka lang ni Jesus. Binigyan ka lang ng Diyos. Yung panampalataya ginagamit natin, hindi atin yan sa Panginoon. At kailangan yung panampalataya natin base sa salita ng Diyos. Yun yung tinatawag na hindi lang siya subjective faith. Yung subjective subjective faith ito yung mga panampalataya minsan, nang ibabaw yung emotion, yung feeling. Hindi naman masama magkaroon ng emotion o feeling, di ba? Pero wala silang basihan. Binabase nila yung, kanilang, yung katotohanan. Uy, naramdaman ko to, totoo to. Pag-ibig na talaga to. I in love. Parang ganyan. Diba? Naramdaman niya na. Pero walang basihan. Subjective faith. Okay din po ang subjective faith. Ito yung faith na kung saan tanggap ka ng tanggap. Pag sinabi na ito, tinatanggap mo. Pero delikado yun. Dapat yung object ng faith mo, yung subjective faith, kailangan may objective faith. Yung objective faith natin sino? Si Jesus Christ and His Word. Ibabase mo sa panampalataya ni Jesus, sa kanyang katuruan, sa kanyang buhay, at ibabase mo yung panampalataya mo sa salita ng Diyos. Yun ang objective faith. Pero kung subjective faith lang, wala yung objective faith, delikado yun. Kaya yun ang nangyayari sa ibang mga grupo. Kaya huwag kayong magtaka, iba lang. Gumugulong, nagsisigawan, pag sila'y nagsalita ng speaking tongue, nag-iihay na, para mga Indian na. Yun ay, eh, feeling yun eh. Wala silang basihan. Delikado yon at hindi yun galing sa Diyos. Kung, kung yun ay hindi galing sa Diyos, kanino kaya galing? Kanino? Kay Satan. Buksan niyo po ang Biblia po ninyo. Bigyan ko po ng... Tingnan niyo po sa 1 Timothy chapter 4. Kailangan ang panampalataya natin nakabase sa buhay ni Jesus at sa katuruan ni Jesus. Kung ano'y tinuro ng Biblia, hindi nakabase sa mga magagaling na leaders na iba na yung tinuturo. Ay eh, yung tinatawag na almost right, almost true. Hindi sa 1 Timothy chapter 4. Sabi dito, But the Spirit explicitly says, verse 1, that in latter times, Some will fall away from the faith, paying attention to deceitful spirits and doctrines of demons. Yung faith yan, body of truth, the Bible, the Word of God. Dumating yung panahon, disagree na sila sa salita ng Diyos. Mas pinakinggan nila yung katuruan ng Diablo, ng demons, doctrines of demons. Ibig sabihin yan, katuruan ng mga demonyo. Okay? Hindi na katuruan ng Diyos. They departed from the faith. Fall away from the faith. Kaya yung faith natin dapat base lagi sa salita ng Diyos. Kaya importante nga, araw-araw nga nagbabasa tayo ng Biblia. Kung di man araw-araw, kahit paano, meron kang time para basahin ang Biblia. Kung kaya mo araw-araw, good. Diyan nakabase yung panampalataya natin. At masasabi natin tama yung ating panampalataya. Ito sinabi ng leader namin eh. Ito sinabi ng church namin eh. Nasaan yan sa Biblia kapatid? Pag wala kang basihan, hindi yan tamang panampalataya. Delikado yan. Yan tinatawag na doctrines of demons. Tingnan niyo sa James chapter 2. Merong tatlong panampalataya dyan. Dito sa pinag-aralan natin, puro letter P, no? Dito naman kay James ay tatlong D. Tatlong D. Tingnan niyo po sa James chapter 2. Yung isa ginatawag na dead faith. Pag binasa yung chapter, dead faith, patay na panampalataya. Ano ibig sabihin yun? Walang bunga. Walang pagbabago sa buhay niya. Yung kanyang panampalataya, hindi mula sa Diyos. Tinatawag na dead faith. Show me your faith without works, and I will show my faith with works. Nakuha niyo? Ipakita mo sa akin yung panampalataya mo at walang pagbabago sa buhay mo at ipapakita ko yung panampalataya ko na may pagbabago sa buhay ko. Ito eh, sabi ni James, yun ang tinatawag na dead faith, patay na panampalataya, walang bunga. Walang pagbabago nangyari sa buhay niya. Umati lang siya sa church, katulad ni Judas, kasama ni Jesus Christ, pero walang pagbabago nangyari sa buhay niya. Yung pangalawa naman, even the demons believe. Diba sabi yan? Sa verse 19, You believe that God is one. You do well. The demons also believe and shudder, tremble. Ito yung tinatawag na demon's faith. Ito yung panampalataya ng mga demonyo. Naniniwala sila sa Diyos. Even the demons believe eh. Buti nga itong mga demonyo na ito, higit pa sa mga atheists eh. Yung mga atheists talagang no God eh. Pero yung mga demonyo, naniniwala sila sa Trinity. One God in three persons. Pero yung kanilang panampalataya, hindi rin makakaligtas sa kanila. Kaya may mga taong naniniwalang may Diyos, pero hindi pa rin sila ligtas. Yan tinatawag na demon's faith. Yung pangatlong binanggit ni James na panampalataya dito ay dynamic faith. Katulad ng panampalataya ni Abraham at ni Rahab, may pagbabago sa buhay. Si Abraham, nung siya sumampalataya sa Diyos, sumunod siya. He's willing to sacrifice his San, sino yun? Si Isaac. Si Rahab naman, tinulungan niya yung mga spies. Sumunod siya, naniwala siya, totoo yung Diyos ng mga Israelita. At sumunod siya. Tinampanampalataya ni Rahab kahit siya isang, sabi nga ng mga prostitute. Pero naligtas siya kasi yung buhay niya may pagbabagong nangyari. Yan yung faith. Kaya balikan natin si Peter. Ayun po'y karagdagan lamang sa panampalataya. At pinag-usapan natin dito ay progressive faith. Then sa verse 8 to 9, dito tayo magwawakas. Tutuloy natin ito next time. Preventive faith. Preventive faith. Hindi ako believe sa taong ito, magtanim sa kanyang spiritual life kasi hindi naman siya Christian. Pero yung may talino sa mundo, kahit paano, meron siyang, may makukuha kahit konti sa kanya. Sabi ni Albert Einstein, Intellectuals know how to solve problems, but geniuses know how to prevent problems. May ba? Ito po yung faith natin. Hindi lang siya, sa atin, mas maganda eh. Hindi lang siya nagsusolve, kaya intellectual ka din at genius ka din. Hindi ka lang nagsusolve ng problema, napiprevent mo pa yung problema. Ito yung panampalataya natin. Okay? Yan yung best medicine eh. Di ba? Prevention. Kung kaya mo ma-prevent, para hindi na dumating yung sakit sa iyo, gawin mo na. Pero kung gusto mo na sakit, okay lang. Nasa iyo naman yun. Buhay mo naman yun. Sabi ng doktor, bawal na sa ito ah. Pero gusto mo pa rin, eh, hindi na rin maganda yun. Preventive faith, verse 8 to 9. For if these qualities, pansinin niyo ba? For if these qualities, yung mga nabanggit kanina, virtues, knowledge, self-control, steadfastness, ano ba, godliness, brotherly kindness, love. If these qualities are yours and are what? Increasing. Alam niyo, tunay na krisyano lumalago. May progression sa kanyang spiritual life. Pero kung 5 years pababa ka, 5 years pataas, ay hindi ka pa rin tapat sa Diyos sa kanyang gawain, delikado pa ng palataya. Kasi ang isang tunay na panampalataya, habang tumatagal yung kanyang panampalataya, lalo siyang naging active, lalo siyang tumitibay, lalo siyang nagiging faithful sa Panginoon. Lumalago yan. Habang tumatagal. Pero kung habang tumatagal kang bilang krisyano, ay pababa ng pababa yung paging active mo, yung commitment mo, pababa ng pababa. Delikado yan. Delikado. Dati active ka sa church, After five years, hindi na. Delegadong faith yan. Pwedeng makwestiyon yung kaligtasan mo. Pagagalitan ka ni Pedro. Sabi dito, if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Maiwasan mo ang kasalanan may iwasan mo na masira yung testimony mo. Magiging maganda ka sa harapan ng Diyos at magiging maganda ka rin sa harapan ng tao na katulad ng panampalataya mo. Sabi niya, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Okay, yun ang preventive faith. Pag lumalago ka doon, alam mo, ligtas ka? Alam mo, patungo ka sa Diyos? Alam mo, totoo nga. Totoo kang krisyano. Hindi ka magdadaw. Pero kung hindi ka lumalago, ligtas ba ako? Magkakaroon ka ng takot, magkakaroon ka ng doubts, hindi mo ma-enjoy yung Christian life mo. Kasi hindi ka lumalago eh. Di ba? Maraming estudyante, tumatapang ang kanilang pag pag-apply ng trabaho kasi tapos sila. Eh. Pero pag hindi ka tapos, tatanggapin kaya ako? Kasi maliit lang natapos ko, hindi ko alam kung tatanggapin ako. Meron kang fear eh. Kasi hindi ka lumago sa iyong pag-aaral, hindi ka nakatapos eh. Pero pag tapos ka, alam mo meron kang transcript of record, meron kang diploma, meron kang tapang. Maliban na lang sa interview, <laughs> yun ang regalo. <laughs> Pero kahit paano, kakaroon ka ng tapang, alam mo, tapos ka. May pagmamalaki ka sa kumpanya. Bakit ka nag-apply dito? May magagawa ka ba sa kumpanya? Matutulungan ba bang kumpanya namin na lumago? Hindi ko po alam. Go Tatawagan ka na lang namin. <laughs> Diba? Pero kahit paano meron kang tapang, inangingay lang puntos ko doon eh. Pag lumalago ka bilang krisyano, nagkakaroon ka ng tapang na eh. Kaya mong harapin yung problema, pag subok. Hindi ka natakot. Kahit yung kamatayan, ma-enjoy mo. Kasi alam mo, patungo ka sa Panginoon. Anytime kahit dumating ang Panginoon, alam mo, meron kang award. Marerecognize yung ginagawa mo bilang Krisyano. Pero kung hindi ka lumalago, maaaring hindi ka, piling mo hindi ka ligtas, pero by the way, talaga may mga Kristiyano nagda-doubt minsan sa kanilang kaligtasan, pero ligtas pa rin sila, pero may danger. May danger na nga yun. Kaya nga binigyan tayo ng faith eh. Dito, preventive faith. They keep you from being an ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Wow. Kaya mga mababa yung commitment, mababa yung tiwala sa Diyos, pagsunod sa Diyos, katapatan sa Diyos, kadalasan may doubt eh. At pagdating ng problema, hindi nyo alam kung gano'ng gagawin ninyo. Pero kung kayo lumalago, alam mong harapin kung ano mong pagsubok dumating sa'yo. Ma-enjoy mo yung buhay. Subukan nyo maging atleta at hindi kayo na-train. Sumali kayo sa labanan. Takot ka at alam mo matatalo ka. Hindi ka nag-practice, hindi ka man train eh. Pero kung ikay train, kahit matalo ka, kahit paano malakas ang loob mo, lumaban ka. Ay, salamat, naka third place ako. Ilang kayo tumakbo? Tatlo lang. Kahit paano third place? Di ba? Kahit ikay isang boxer o basketballista, ewan ko kung makakahabol pa yung paboritong team ni Michael, 3-1 <laughs> na. Di ba? Pero kahit paano, second place sila. Kung manalo, mali mo bumalik ka ng ibon. Makahabol ba, di ba? Lebron James yun. Michael James. Oh. Preventive faith. Anong karugtong na passage? Sino yan? Tingnan yung, sen yung sentence sa verse na, next verse. For whoever lacks these qualities is so nearsighted hindi mo na makita yung future mo kung saan ka tutungo. Kasi nga hindi ka lumalago. Ligtas ba ako? Hindi. I know my doubts. I know my doubts. Tanungin niyo mga young people dito lumalago, nakangiti lagi. Tanungin yung mga young people dito masipag at active sila sa gawain ng Panginoon, nakangiti sila, hindi sila takot. Dumating man ang Panginoon, okay lang. Mag, mag man o hindi, okay lang. Alam namin, tapat kami sa Panginoon. Yan ang kailang panampalataya eh. Dumating man yung kalooban ng Diyos para sa amin, okay lang kung hindi man, okay pa rin. Sabi dyan, no? Oh, For whoever lacks these qualities is so nearsighted. Balik ka rin yun na lang. That he is blind. Sabi nga ni Peter eh, maari. Hindi nga maari to. Eh. Sinisigurado ni Pablo, pag itong tao na ito, sabi niya siya ligtas at hindi siya lumalago, inactive siya at yung commitment niya na pakabagal, isa siyang bulag ang pananampalataya niya. Hindi totoo yung pananampalataya niya. Bulag. He is blind. Walang liwanag siya nakikita. Wala siyang langit na nakikita. Puro kadiliman. Pagkat hindi siya lumalago, ano ba ganun doon? Having forgotten that he was cleansed from his former sins. Alam yung tinutukoy dito, mga false teachers sa chapter 2. Ito yung mga tao, kala nila ligtas sila. Akala nila ay tama yung kanilang tinuturo. Pero nung sila hinarap ni Pedro, sila yung mga bulag na mga leaders. Sila yung mga bulag na mga teachers. Dadalhin ka ng mga bulag saan? Kung teacher mo ay bulag, magpapagay ka ba sa kanya? pwede mo pa ako ipasyal, eh bulag yung tour guide mo. Pagdating sa bangin, hindi nyo alam, hulog ka din. Pag nahulog siya, hulog ka din. Maraming ganyan. Ito'y tumutungo sa mga false teachers Doon sa chapter 2, pag dumating na tayo doon. He is blind, having forgotten that he was cleansed from his former sins. Pinipili nilang mamuhay na hindi sang ayon sa Diyos. Pinipili nilang maging banal, hindi ayon sa Diyos. Pinipilit nila magtayo ng religion, religion, hindi ayon sa Diyos. Pinapangaral nilang may Diyos, pero sila walang Diyos sa buhay. Pinap naniniwala sila may eternal life, pero pag tinanong mo, wala silang eternal life. Kaya nga minsan yun ang challenge ko, pag ikaw napunta sa ibang church, napunta ka sa ibang, ibang country, bansa, at maghanap ka ng Christian church, punta mo yung pastor tanong mo kung kailan siya naligtas. At pag tinabi niya siya ligtas, tanongin mo kung siya may assurance ng kaligtasan niya. Kung siya patungo sa langit. At bakit patungo siya sa langit. Tanongin mo. Kasi ibibigay mo yung kalwa mo sa kanya, siya maging pastor mo. Eh. Di ba? Ipagkakatiwala mo yung katuruan sa kanya. Eh, eh kung, kung yung pastor mo hindi ligtas, hindi niya alam kung saan siya patungo, makikinig ka ba sa kanya? Yes, pasasayahin ka, pero hindi kanya gagawin banal. Ma-enjoy mo yung pamumuhay sa mundong ito. Pero hindi ka mapapalapit sa Panginoon. Yan ang panahon natin ngayon. Mas maraming gusto maging happy kaysa maging holy. Yan ang mga churches ngayon eh. Happy church, hindi holy church. Pero kung kayo nasa holy church, siguradong happy. Nasa happy church kayo. Pagkat yung mga banal na mumuhay sa kabanalan, sila'y masasayang tao. Pagkat sila'y nasa kalooban ng Diyos. Preventive faith. Naway tulungan tayo ng Panginoon. Nadagdagan muli yung ating panampalataya, no? Ano yung pinag-usapan natin? Hindi nagdag ko? Progressive faith. Kamusta, Panginoon? Kamusta yung panampalataya niyo sa harapan ng Panginoon? Lumalago ba? Ha? Meron pa tayong 6 months for this year. Ilapit natin sa Panginoon. Magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon. Panginoon, check my heart. Check my life. Check my faith. Ito bang faith na natanggap ko sa inyo lumalago ba? Alam niyo yung faith na binigay sa inyo ng Panginoon, kung talagang totoo kayong Krisyano, totoo tayong Krisyano, totoo yan. Kaya nga sabi ni Pedro, make every effort. Meron kang bahagi. Okay? Life is like a bicycle, sabi ni Einstein. To keep you balance, you need to move. Tama mali. Life is like a bicycle. To keep you balance, you need to move. Di ba? Pero, yung, yung gulong na yan, yung isa sa Diyos, at yung isang gulong, ikaw. Yung sa Diyos, hindi napaplatan. Matibay yun. Eh. Pero kung hindi mo ginagawa yung part mo, hindi ka rin magpo-progress. Hindi ka rin lalago. Subukan yung mag-bike na plat yung isa. Maliban lang kung sa circus kayo, nakakapag-bike ng isang Gulong lang. Tanong niyo si Kuya Jing, expert yan sa bike. Eh. Nakapunta yan ng Pampanga. Eh. Straight, papunta Pampanga. Pauwi, sakay na lang. <laughs> eh, at least nakapunta Pampanga. No? din ang ating panampalataya. Progress, progressive faith. Then yung pangalawa, yung pangalawa din nagdagaw, preventive faith. Alam niyo, dalawang klase ng problema eh may problema binibigay ang Diyos sa atin para matuto tayo. To make us humble. Pero may mga problema, o kahit yung sakit natin problema din, nagkakaroon tayo ng sakit at problema dahil din sa atin. Pinapaiwas ka sa pagkain ito, ayaw mong iwas. Ito na magkakasakit ka. Pinapa-exercise ka, ayaw mo exercise. Lagi ka nakaupo. Wala mangyayari. Kaya may problema na binibigay ng Diyos to make us humble. Pero ang mabigat na problema, paggawa natin. Nawa yung problemang meron tayo galing sa Diyos. Pero kung gawa natin, ilapit na sa, natin sa Diyos, i-confess natin sa Panginoon. Tanggapin natin minsan yung advice ng ating mga kaibigan. Di ba? Preventive faith. Naway tulungan tayo ng Panginoon. Salamat. Totoo ang aking panampalataya. Totoo din ba panampalataya ninyo? Tayo manalangin. Dakilang Diyos, dakilang Ama, maraming pong salamat sa inyong salita. Salamat nakasalala yung aming panampalataya sa inyo, sa inyong katuruan, sa inyong buhay. Kung ano po yung sinasabi ng Biblia, yun dapat ang aming paniwalaan at ipamuhay pagkat yun ang tunay na panampalataya. Ngayon po'y nadagdagan yung aming katuruan tungkol sa panampalataya meron palang progressive faith. Eh. Kailangan namin lumago. Gawin namin ang aming tungkulin bilang yung mga anak. At lagi kami pumapit sa inyong salita at mamuhay na kalugod-lugod sa inyo. At may tinatawag yung preventive faith. May mga bagay na pwede namin maiwasan. Kung kami patuloy na lumalago, patuloy na nagiging tapat sa inyong harapan upang maiwasan namin yung mga <clears throat> bagay katulad ng doubt, disobedience. Alam po namin, O Diyos, kayong aming lakas, kayong aming talino. Kaya sa inyo lahat ang papuri at pasalamat. Kung aming dalangin sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen.